me familjen e tij të ndershme dhe me gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ditës së shtunë, të cilën e kemi hapë para disa ligjëratave, ku po arvatemi dhe po përpiqemi që ta krijojmë një pasqyrë dhe një fotografi dhe një pamje të qartë se feja e Zotit xhel-le xhelaluhu A është fe e cila izolohet në disa ceremoni dhe rite të adhurimit, apo është një fe e cila ka ardhur për të plotësuar shumë fusha të jetës së besimtarëve? Pra, lufta e cila i bëhet fesë së Zotit xhelle xhelaluhu është një luftë shumë e thellë, e mirë përgatitur me të gjitha mjetet fizike, psikike, akademike, dhe goditet në çdo mundësi që ua mundësohet atyre. Andaj besimtari duhet të krijon imunitet, duhet të krijon pavarësi të mendimit, pavarësi të adhurimit, pavarësi të njohurive e kështu me radhë. Andaj nga ky varg synohet që besimtari të del nga perceptimet e gabuara që krijohen për fenë e Zotit xhelle xhelaluhu dhe perceptimi më i gabuar është perceptimi se feja e Zotit xhelle xhelaluhu duhet të izolohet në në ritet të adhurimit dhe është për qëllim namazi të svihu i cili njeriu e ban në në vetveten e tij me fjalë tjera s'guxon Pra në perceptimin e gabuar të fesë, s'guxon besimtari në shoqëri me pas efekt. Nuk guxon në tregtinë e tij ai me pas efekt. Për shembull, kamata është sendi më i ndaluar në fenë e Zotit xhelle ue ala, më rreptësisht. Dhe ne e dimë se shumica e tregtive ndërtohen mbi mbi kamatë, dhe se kamata e ka ndrru emrin sot dhe quhet interes, apo quhet levërdi, apo quhet dobi, e kështu me radhë, apo quhet mundësi. Për shembull i thuhet kjo veturë mundësohet të blihet me kaq. Pra është për qëllim se ka interes në kamatë. Pra është loja e termeve. Po nga cili kand ata e shikojnë fejen, e shikojnë se ti si musliman dhe si besimtar duhet të izolohesh në perceptimet e tua në në adhurimin tand. Pra për shembull mos me i thon kamatës e ndaluar. Kur të shkosh në punë, mos me i thon korrupsionit nuk ban. Kur të jesh në marrëdhënie pune me dikan, mos me thon ajo e cila është e ndaluar, është e ndaluar. Dhe gjithmonë kur ti e përdor termin haram, ata thonë s'jena n'xhami. Kjo është e zakonshme. Gjithmonë kur ti i thu, po ama kjo është e ndalume. E ka ndalu Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu. Ai thotë s'jena n'xhami. Fjala s'jena n'xhami është perceptimi i tyre i fesë se fjala haram e ka vendin në xhami. Në shkollë i thu dikujt se kjo është e ndaluar, kjo nuk lejohet, ai thotë na nuk jena në xhami. Dhe këtë ky perceptim nga është krijuar nga lufta që i bëhet fesë së Zotit xhelle xhelaluhu. Nga lufta e cila i bëhet fesë Allahu tebareke ve teala. Andaj vëllezër, vargu të cilin e kemi titulluar Veçoritë e qytetërimit islam, karshi qytetërimeve të tjera, është për qëllim me dal me botëkuptime të gjana të fesë së Zotit Xhelle Xhelaluhu dhe se feja e Zotit është fe e qytetrimit, fe e civilizimit, në kuptimin se ndërton qytet. Andaj Omer Khattabi, radijallahu anhu, prijësi i dytë i muslimanëve, një nga titujt që e ka, e ka Baniul Amsar, Nëse na mundëson Zoti ndonjëherë me fol varg të ligjëratave mbi jetëshkrimin e tij, do ta shohni se prej titujve që ia kanë vendos muslimanët Omerit radijallahu anhu është Baniul Amsar. Çka domethanë? Ndërtues i qyteteve. Ndërtues i qyteteve. Derisa Omer ul Khattabi ka ba plan program të ndarjeve të lagjeve. Kjo lagje kaq asht me pas. Nga këtu fillon lagja tjetër. Lumi kështu duhet mu duk, kështu duhet mu vendos, e kështu me radhë. Ushtria kështu punon, shkollimi kështu duhet funksionon, e kështu me radhë. Pra ka ndërtu çfarë? Civilizim. Andaj, periudha e cila ka gjyku Omer ul Khattabi është periudha më e gjatë, prej katër khalifeve dhe ai është ndër themeluesit më të fuqishëm të shtrirjes së së shtetërimit islam në mbarë dynjanë. Andaj vëllezër me këto veçori të cilat neve po mundohemi t'i paraqesim është që të dalmi nga ky perceptim të cilin e përmendëm se feja e Zotit nuk është sufizëm, nuk është dervishizëm, nuk është izolim në një botë të izoluar të xhamisë, por është jetë e përgjithshme sistem i cili rregullon pa përjashtim fushat e njeriut. Edhe një herë përsëris, është sistem i cili rregullon, administron, e ndreq çdo lëvizje të njeriut pa përjashtim. Edhe në mendje i përzihet, edhe në shpirt i përzihet, edhe në trup i përzihet, edhe në lidhjet ndërmjet trupave i përzihet. A nuk është martesa A nuk është martesa marrëdhënie shoqërore? Një burrë bashkohet me një gruje, krijon një familje. A nuk është jashtë xhamie kjo? Po. A përzijet feja? Po. S'le me prek as një gruje, derisa të marrsh leje prej prindit. A nuk është marrëdhënie shoqërore? Është. A ka të bojë me socialitetin e njerëzve? Ka të bojë. Pse këtu përzijet feja? Derisa ka thonë Shejhul Islam Ibnu Tejmije, jehudët dhe të krishterët sot e sot e quajnë martesën niqah. Apo dhe e quajnë në fenë e tyre po folmi. Mos fol flas me këta që sot mundohen me u identifiku me identifikime të tjera, ata të cilët e njohin veten krishter apo jehud, marrëdhëniet jashtë të niqahit i quajnë amoralitet. Kjo nga iu ka ngelë vëllazër. nga pejgamber nga fjalët e Zotit xhele xhelaluhu andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ardhur me e manifestu këtë qytetrim të madh të cilën e ka zbrit Zoti Jonë xhele xhelaluhu në librin e tij. Përmendëm disa prej veçorive dhe na ka ngelë dhe disa të tjera, jemi tek veçoria e 16 të cilën dijetarët e kanë titullue Hadharatu Amel. Qytetërimi i cili veçohet me me punë. Qytetërimi i cili veçohet me punë. Pra puna si element dallues nga qytetërime të tjera. Dhe këtu do ta sqarojna se çka është për qëllim. Andaj do t'i përmendim disa prej fjalëve të Zotit Xhele Xhelaluhu, ku Zoti jonë tebareke ve teala ka bë pjesë përbërëse punën, lëvizjen me As një punë të secilit i cili ka punu. Amele amil. Çdokush që ka punu, Allahu nuk e humb. Min dhekerin au unthe, qoftë mashkull, qoftë femër. Ba'dukum min ba'd, ju jeni nga nga njëri tjetri. Kjo çfarë argumenton vëllazër? Amilin, amelen, punën e punëtorit dhe ndërkohë po e lidh Zoti xhelle ve ala me Elledhine amenu, ata të cilët kanë besu, se pjesa e besimit, me pjesën e punës janë të, të pandarë dhe kanë ndërlidhje të, të pashkëputur. Gjithashtu, ajeti i cili shpesh përsëritet në Kur'an është, dhe çdokush që dëgjon prej juve Kur'an, e dëgjon këtë shprehje, këtë formulim, Elledhine amenu, wa amilu salihat. Atë shpesh e ka përmend Zoti jonë xhelle xhelle xhelaluhu. Ka thënë Allahu tebareke ve teala në surën Al-Baqara, "Alladhina amanu wa amilu s-salihati", ata të cilët kanë besuar dhe kanë punu punë të mirë. Kanë punu punë të mirë. Allahu xhelle xhelaluhu në këto ajete e ndërlidh veprën me me imanin. E neve çfarë kemi për qëllim? E kemi për qëllim se në fenë e Zotit Xhelle Xhelaluhu nuk ka parola, simbole të ngritura, pretendime, iluzione, unë jam kështu, jo, e bjen veprën. Po e prune veprën, besojnë, nuk ke vepër, nuk të beson kërkush. As Allahu Xhelle nuk ta merr parasysh, e as besimtarët nuk ta morrin parasysh. Vetëm me, me veprën. Andaj vllezër, prej parimeve të qytetërimit islam, është se ata nuk dallojnë mes, besimit dhe punës, mes lëvizjes dhe punës. Gjithashtu Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu, kur e ka përmend kohën, për të cilën sure, ka thënë imam Shafiiju, është ajo sure e cila, sikur mos kish zbrit ndonjë tjetër, do t'i mjaftonte njerëzve për ngritje të argumentit dhe ngritje të arsyeve mbi ta, cila është sure El Asr, wal asri, innal insana la fi khusr. Pasha kohën, vërtet njeriu është në humbje. Asër vlezër arabët, asër me kë shprehet ajn, sad dhe rra, e quajnë kohën. Po para kësaj, kjo argumenton për një argumentim tjetër. Asër, asir, i thojnë shtridhjes. Shtridhjes. Për shembull i thojnë në gjuhën arabe, langut, i cili është prej prej pemëve asir se u shtrydh nga pema dhe ka dal langu i cili ka mbet i kullum koha pse quhet me këtë term nga se të shtrydh të shtrydh ta nxjerr o të mirën o të keqen apo ta nxjerr o të mirën o të keqen që ç'ka thënë disa prej selefit kaderi i zbulon pretendusit që një njeri pretendon, pretendon, pretendon, pretendon dhe vjen kaderi dhe e zhvesh krejt Po ti veç pretendim ke pas. Ngase gjindet pastaj në pozita të cilat, ai ka pretendu të kundërtat e tyre. Andaj në këtë sure, Zoti jonë xhelle xhelaluhu, çfarë ban? E ban pjesë të fitorës dhe dallimit të muslimanëve veprën. Dhe jashtë kësaj, krejt të dështum i quan. Ka thënë Allahu Xhelle ue Ala, pasha kohën, lëvizja. Ajo është dharfi, vendi ku ti punon, koha ku ti, mbrenda asaj, lëviz. Krejt, çka punojnë me kohë, janë të dështum, përveç. Elledhine amenu, wa amilu salihat. Punojnë vepra të mira dhe besojnë. Punojnë vepra të mira dhe besojnë. E ka pru Allahu Xhelle Xhelaluhu, veprën pjesë përbërëse të, të besimit. I ka taku sahabët, thot në çështjen e veprës, nuk është besimi bit tahalli. Me u ngjy, me u ngjyros. Dhe as bit temenni dhe as me pretendim. O për shembull ti me thon jam i bardh, kam zemrën e bardh, jam i ngritur, e kështu me radhë. Kjo ngjyrosje, ti po ngjyrosesh. Dhe bit temenni me pretendu, ki qejf kështu, mu bo kështu. Mirëpo ka thënë Hasan Basri, walakin, mirëpo. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Imani është vetëm diçka. Ajo e cila ka hi në zemër, waqar e ka zon venin dhe e vërteton puna. Dhe e vërteton puna. Andaj vëllezër ka qenë e njohur te selefi se imani dhe vepra nuk ndahen. E tani na këta e kemi mësue në akide, besim, se vepra nuk ndahet prej imanit. A hyn këtu vepra edhe puna e kësaj bote? Edhe lëvizja për ta ngjallë këtë botë? Po. Dhe kjo është edhe për qëllim. Kjo është edhe për qëllim. Andaj vëllezër, dijetarët kanë thonë se prej asaj e cila dallohet qytetërimi islam, se është qytetërim i cili ngritet mbi zhvillim. mbi lëvizje, mbi punë. Andaj nëse i marr gjitha historitë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ki mundësi me gjetë ndonjë prej tyre i paangazhum, që i gjen shumë sot prej njerëzve. Dhe këtu këtu na kanë sfiduar neve ata shkruesit e jetëshkrimeve, si Imam Dhahebiu dhe Ibn Kathiri. Gjeje një sahabe, gjeje një sahabe i cili identifikohet dhe dallohet me pa punë. Me pa punë. Këtu kur tham pa punë, o dunjawi, o ukhrawi, o ahiretit ose kësaj bote. Por, a mundesh me gjetë një pa punë? Jo, i angazhum. Gjithmonë i angazhum. Andaj vëllezër, edhe pejgamberët e Zotit xhele xhelaluhu, janë të cilët kanë punue. Dhe Allahu xhele xhelaluhu i ka përmend disa prej tyre konkretisht me çka kanë punu. Sikur Davudi alejhi salatu ve selam është i përmend në Kur'an me punë me çfarë se e ka punu hekurin. Edhe shumë prej pejgamberëve të tjerë e kështu me radhë. Gjithashtu prej prej dijetarëve të muslimanëve, të cilët kanë ardh pas sahabeve. Aq shumë kanë qenë të njohur me veprimtari derisa zbashku me ilmin u janë njohë edhe zanatët. U janë njohë edhe zanatët. Për shembull i përmendin disa tituj që juve pastaj i keni dëgju. Keni dëgju për shembull për emrin El Qattan. Një djetar i madh i muhadithave, i cili ka, ka shkrujt hadith, Kattan. E ky çka ka bo ky? Djetarët kanë thonë, e ka morë emrin në bazë të, të punës. Gjithashtu, as-sabuni. Keni dëgju për këtë djetar? Djetar i njohur në historinë e muslimanëve. Pse sabuni? Se është marrë me, me sapun. me mjet i cili pastron. Gjithashtu bezari. Çfarë do të thonë bezar vëllazër? Bezar. Bezez. A marrë me bez. Rrobaqepës e kështu me radhë. Gjithashtu dietarët e kanë përmendur Hajati. Hajat i cili ka është marrë me penj, ka punue penj. E kështu me radhë prej dietarëve të cilat i kanë përmendur Ezejat. Është marrë me zejtin, me vaj, ka shit zejtin, ka ble zejtin, e ka përpunu zejtin, e kështu me radhë. E kanë morë djetartë ma, titujt nga, nga puna çka e kanë ba. E kështu me radhë. Andaj të nderuar vllazën, vepra, lëvizja, me punue, me qenë i, i frytshëm, me qenë i leverdishëm, me ta pa hajrin njerëzit, siç ka thonë pejgamberi, alejhi salatu ve selam, afdalun nas, enfauhum lin nas. Njeri ma i mirë është ma i dobishmi për, për të tjerët, është ma i dobishmi për të tjerët. Gjithashtu pejgamberi alejhi salatu vesselam shumë prej sahabëve të cilat janë anku se kanë fukarallok, pejgamberi se sellem nuk i ka lakmu të gjithë me thonë, mirë je fukara, tash ta, ta boj një zgjidhje. Jo, na ka ardh shumë prej transmetimeve të pejgamberit Alejhi Salatu ve Selam, se kur janë ankue për varfëri, i ka nxit me bo tregti. Njërit i ka thon, merr një litar, merr një dru, puno diçka, lëviz diçka. Tjetrit i ka thon, pse s'pe blen një dele me një dinar, e shet me dy dinar, e kështu me radhë. Pra i ka nxit pejgamberi alejhi salatu vesselam me vepru ata, mu ngjall ata. Gjithashtu Abdurrahman ibn Aufi, Abdurrahman ibn Aufi e kemi përmend shkurt fragment nga jeta e tij kur ka ardhur në Medinë, pejgamberi sa mi ka vllazëruar disa prej sahabëve njëri me tjetrin dhe e dini rastin kur ja ka ofruar prej dhomave njërën dhomë, prej kateve të shtëpisë njërin kat. Prej grave tha zgjedhe njanën. Dhe pasurinë ja ka nxjerr ka thon merr sa dush. Abdurrahman ibn Aufi s'ka menu ndoshta me trunin e disa, shuj se kjo e mira puna. A? Një kat, edhe një gruje, edhe paret i qiti ky përpara, me gjithë zemër i tha merri. Tha jo. Tha Allahu t'dhashtë bereqet në pare, në gruje, në kat. A munesh ti me ma kallzu pazarin? Ku e keni pazarin? Dhe për shumë shko, për shumë shpejt kohë, Abdurrahman ibn Aufi është numru nga, nga pasanikat e, e sahabeve. Andaj, të nderuar vllezër, pejgamberi alejhi salatu ve selam, gjithashtu në hadithin të cilin e kanë përmend dijetarët mbi çështjen e veprës dhe angazhimit, është hadithi i cili është më i njohur mbi këtë tematik, hadithi i mbjelljes së farës, qoftë duke u bo kiameti. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, nëse ngritet kiameti, wa fi yadi ahadikum, e në dorën e njanit prej juve, është një fesile, një lule e vogël, farë për ta mbjell. Falyaghrisha, le ta mbjellë. Kjo është, kanë thënë dijetarët, kulmi, niveli më i lartë i nxitjes për angazhim dhe punë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dihet se kiameti me çka vjen. Paramendo, me ardh me të lajmëru ty se Shkupi po vërshohet me shi. Po vërshohet me një fatkeqësi të madhe. Dhe vërshimi me çka vjen me shkatërrim. Ndërsa njani e ka në dorë një një farë për ta mbjell. Edhe njani me than ty afër ani mbjelle. Mbjelle, mos e, mos e le. Qysh ish numru qiky njeri te njerëzit? Qysh ish numru? Andaj vllezër duhet me pas kujdes ndonjëherë se shpesh herë neve ndonjë, ndonjë fjalë e trajtojmë të gabume ose s'e ka vendin e vet. Ndërsa harrojmë se ka mundësi një njeri i madh e ka thonë ata. Që nëse e vërshon, thash qytetin dhe të lajmrohet se është tu u vërshu, është e marr fatkeqësia. Dhe njani e ka në dorë dhe tjetri i thotë, mbjelle, mbjelle. Çfarë kuptimi ka mbjelle, mbjelle? Pejgamberi se sellem thotë, jo, jo një qytet, jo një shtet, kiameti me ja nis tu u ba, njani e ka një lule, le ta mbjellë. E për kanë me mbjell këta? Për kanë me mbjell? Kush ka me e shfrytzu ata? Askush. Por pejgamberi se sellem don me e shfrytzu edhe sekundin e fundit të kësaj bote në angazhim dhe, dhe zhvillim. A ka diçka më të lartë se që kjo? Qysh me ta perceptu dhe qysh me ta kriju e botën se sa është islami me, me seriozitet dhe punë, më shumë se sa duke u shkatërru kjo botë me thonë mbjelle. Ça, kujt me ia bo? Mbjelle. Po paramendo tash që kiameti në llogaritë tona është larg. Duhet me ardh shenja, shenja, shenja, për me ardh kiameti. Kiameti është ngat krahasim me ahiretin, por është larg me vite. E kështu me radhë. Sa duhet neve të jemi të angazhum dhe të, të, të, të marrtë me, me aktivitete, duhet nivel të madh vllezër. Mos me e lan asnjë sekundë me të ikë. Qysh ka thonë Ejub es-Sehtijani, njoni prej tabiinëve të mdhoj të muslimanve, e ka ndalë një njeri dhe i ka thonë, kif ukelimke, nalu, të foli pak me ty. Ka thonë, evkifi shems, nale diellin, mos m'i numroje minutat. Ka thonë, s'muj, ka thonë shkova. Mundesh, andaj vllezër, mos i nënvlerësoni minutat e juve, mos i nënvlerësoni Frymarrjet e juve, mos i nënvlerësoni ditët e juve, ngase nuk e din ti kur e ki fundin. Andaj, shfrytëzoji në veprat e mira dhe në gjallërim me ata çka e don Allahu tebareke wa teala. Gjithashtu, vepra vllezër është boshti i cili e dallon kan besimtarin e sinqert për besimtarit munafik. Kur kanë pretendu munafikat, pretendime të mdhoja, apo pretendime të mdhoja, qysh i ka shëru Zoti jonë xhele xhelaluhu, Dëgjone këta o vllezër. A janë çdokush i cili e don Allahun xhele ve ala dhe don pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem. Dhe sinqerisht don me vërtetu këta, le ta dëgjojë këshillën e Zotit për pretendusit në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem se na jemi dhe jemi. Tha Allahu xhele ve ala në surën et-Teube. Kur ata thanë kështu, kena me bo kështu, apo? Tha Allahu xhele ve ala, kul i'melu, Tha, Allahu xhele ve ala, thuaj, urdhër, punoni ju, fesejar Allahu amelekum, wa rasuluhu, wal mu'minun. Gjithë ato pretendime i kanë ba, Allahu xhele ve ala me një fjali. E ka zgjidh këtë kët problem. Ka thonë, tamam, punoni ju, Allahu pejgamberi dhe muslimant e shofin punën. A ka ma thjeshtë? Kam me bo këta, kam me bo këta. Bane? Bane. Kam m'u bo hoxhë, banu. Kam m'u bo doktor, banu. Une e kam me çliru këtë dunjonë, çliroje. E kështu me radhë. Andaj pretendime vllezër shumë thjesht zbresi në nivelin e, e realitetit. Bane. Mirëpo, vazhdimisht, vazhdimisht me, me kajt, me u viktimizu, se unë po du me bo, po s'po muj, kush po të ndal? E nëse ka ndalesa, dhije se Ki mosmeritë, s'ki dinjitet te Zoti jot tebareke ve teala. Andaj kanë thonë dijetarët, se Zoti jonë xhele xhelaluhu, pretendimet e hipokritave i ka shëru me çka? Me kërkesë për të punuë. Punoni, fesejerallahu, Allahu e shef. A mundet Allahu mos me pa? Ebeden, asnjëherë. Andaj vllezër, kjo është në islam ibreti dhe mësimi dhe kandari dhe standardi dhe kursi me të cilin maten sendet, janë vepra. puna e kështu me radhë. Gjithashtu në historinë e muslimanëve ka shumë prej gjërave të cilat prej argumenteve të cilat e vërtetojnë se në Islam vëllazër nuk ka pushim. Andaj prej veprat të cilat i kanë përmend dijetarët se në Islam nuk ka pension. Tash menjëherë parashtrohet pytja, hoxhë, a s'ba me bo pensionin? Tjetër mesela është koha jonë, tjetër mesela është në Islam. Me pas Islam, i cili gjykohet me ta, mbizotron Ligji i tina nuk ka penzionera. Qysh i bje me u kon penzion? E ti tash 20 vjet ke me nejt tu marrë gatia. S'ka kështu. Kurkun s'ka. Madje pejgamberi se sellem, kundërtën ka ardh. Innemel amal bil khavatim. Bash qatëherë kur të t'ardhtë penzioni, qatëherë ka thonë të mat Zoti. Veprat peshohen sipas fundit. E para menon në fund me të pa tu nejt, qysh fiton? Nëse punon 60 vjet, nërsa sheriati e mat me fund, dhe ti 20 vjet i ki tu nejt, qysh fiton? S'fiton kurqysh. Andaj edhe në fund, Zoti jonë xhele xhelaluhu e ka bo edhe, edhe më nxitëse që të punohet. Pse? Ngase qaty e mat i jonë. Nërsa, qytetërimet e huja çka thonë, jo, ky ka me, ka me pushu tash. Apo katër vjet kryetar, tash 500 vjet ka me pushu ky. Kena me ia siguru hajen, hotelet, apo komoditetet. Pse? Se ky ka punu katër vjet. E në Islam a ka qështu? S'ka vëllazër. Derisa lshohet në varr, prej tij lyp mina me punue. A lyp Allahu xhele me punue prej njeriu i cili është i paralizum? A lyp? Po lyp vëllazër. Ka thanë pejgamberi sa selam, "Salli qa'iman", falu në kom. Fa in lam tastati' fa qa'idan. E mirë, e nëse s'munesh me u fal në kom, ul. Mirë ba, ul edhe ki me u falë. Jo veç ul. Fa in lam tastati' fa 'ala al-janb. E se s'munesh i shtrim. A s'ka ndonjë pozitë i kët s'ka. Me t'u paralizu krejt trupi, a falet njeriu, kanë thonë dijetarë, nëse e ka mendjen po, me isharete. E menon, a tu ngrit, a tu ra, ruku, a tu... Kjo vëllazër është kulmi ku Zoti jonë xhele xhele nuk le me pushue. Asnjëherë nuk le me pushue. Se s'e ka bo këtë dunja për pushim, por e ka bo për vepër. Andaj, ngado që ta kqyrësh islamin, e shef nxitje për punë. E shef nxitje për angazhim. Nuk ka mundësi me pa dikun e ti të rri pak se na duhet. Jo vëllazër, duhet ta kuptojmë se në fenë e Zotit Xhelel Xhelaluhu ka seriozitet dhe puna është prej atyre të cilat e dallon fenë e Zotit tebareke ve teala. Prej veçorive të cilat i kanë përmend dijetarët, veçoria 17 me radh është enneha hadaratu hukukin wa adab. Prej veçorive të cilat i përmendëm dhe kjo është e degzuar nga e gjashta Ju kam thënë e gjashta është baza, dhe ajo është adli, drejtësia. Por drejtësia vëllazër si term drejtësia. Kjo nëse zhveshet prej realitetit, është fjalë boshe. Apo, për shembull ti gjen aty fakulteti i drejtësisë. E drejta e qytetarëve. E drejta e civilit. Sa pastaj kjo ka përnime kuptim dhe në realisht që e, i jep njerëzve të drejta, e shpesh shofni. Një klasë jeton mbretëri, kajsera, si kisra, apo mbretërit më, më, më shkalla më e ngritur, dhe klasa tjetër, klasa punëtore. Apo, njëri merr në ditë, sa merr njani në jetë. Apo, në ditë e ka rrogën, pagën, sa njani ka marrë tanë jetën. Dhe pastaj themi kjo e drejta e qytetarit. Kshtu më ka, më ka ra hise mu kjo. Jo, vëllezër, nuk ka mundësi kshtu me të ra hise. Andaj në fenë e Zotit ka drejtësi. Por drejtësia duhet me, me u detaljizu. Çfarë është drejtësia? Drejtësinë e vendon Zoti jonë tebareke ue teala. Veçoria 17 vëllezër është ndarja e të drejtave. Ndarja e të drejtave. Në fenë e Zotit xhele xhelaluhu, ndahen të drejtat. E drejta më e madhe e robit është Me ja dhon hakin Zotit vet xhele xhelaluhu. Nëse s'ia jep hakin Zotit vet, në tjera senet është edhe ma, ma shkelës. Nëse e shkel hakin e Zotit, tjerat i shkel edhe më shumë. Andaj kanë thënë dijetarët se mas shirkut dhe kufrit s'ka shkelje. Qysh i bie me shkel masanej. Ai ka shkel begatinë e atij që e ka kriju. Tjerat i shkel edhe më shumë. Ndërsa ai i cili e pohon drejtën e Zotit vet, ai jau njef edhe hakin të tjerëve. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e ka nxjerrë Imam Ahmedi, men lem jeshkurin nas, lem jeshkurillah. Kush nuk i falënderon njerëzit, s'e ka falënderu Allahun. Qysh i bie kjo? Se janë ndërlidhta. Qiky njeri që jau di njerëzve, kur i ban dikush mirë dhe i thotë faleminderit. Ta di për nderë që ma ke kry këtë punë, më ke dalë zot kur kam pas nevojë, më ke shërby kur kam qenë në varfëri, më ke zgat dorën kur kam qenë në skamje, e kështu me radhë. Dhe ja din për të mirë, dhe e respekton mundin e atij, nga e ka marrë këtë, qëkëtë frymë me i thonë dikujt faleminderit. Jeshkurullah, e falënderon Allah. E di se Allahu ja ka qit qëta, qëtë njeri, që këtë njeri e ka qit sebeb, dhe ky e falënderon ata. Andaj vëllezër, veçoria 17, është ndarja e të drejtave. E drejta më e madhe është Abu Bekr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum. Andaj ka than Imam Ahmedi, që ka transmetu Shejhul Islam Ibnu Tejmije edhe djali i vetë, Abdullah edhe Salihu, ka than, e kom dëgju babën tem shpesh duke than, men lem jurabbi bi Alijin, kush nuk e numron të katërtin Alijun, ka bidat. A ndikon pastaj vëllezër kjo mosrenditje, me qenë njeriu zullumqar dhe ndaj njerëzve, po. Për shembull thot Allahu i pari, pejgamberi s.a.s. i dyti. Ama i treti Aliu. Se qështu thot. Qështu thon Rafidit Shia. A ndikon kjo shkelje, pastaj mi shkela e njerëzit e tjerë ndikon. Qysh? Qe ja qysh. Qata çka thon Aliu i treti, çka bojn? Çka bojn vëllezër? Dunjan peshë çojn. Dunjan, ka të munden muslimant i shkelin. Ku të munden mi spiunu, i spiunojnë. Ku të munden mi vra, i vrasin. A nuk i kanë vra 500.000? Qeta që kanë thonë Aliju i treti. Allahu, pejgamberi s.a.s., pastaj Aliju. Apo? Andaj vëllezër, çdo shkelje, që Allahu ka thonë, qetu lema të parin qeta, qeta të dytin, ti thu jo, unë s'po du qështu. Kush je ti? Ai i drejton të drejtat, ai ndon hakët. Andaj çdo shkelje e të drejtave rrjedhshmërisht apo pasojë e kësaj çka vjen se njeriu pastaj i shkel edhe drejtat e njerëzve. Andaj ata të cilët kanë thonë Aliu mas pejgamberit alayhis salam quhen Rafidha. Rafidi. E ata i shkelin pastaj hakët e të tjerëve. Andaj Ebu Bekër, Omar, Uthman Ali. Pastaj familja e tij alayhi salatu wassalam, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A do një njeri i cili nuk e do Aisha? A mundet me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Një njeri i cili mendon se Aisha është lavire dhe pejgamberi s.a.s. e ka gru qata. Qysh e do ky pejgamberin s.a.s.? Çfarë pejgamberit do? Dhe thot Aisha lavire. Sot e sot vëllezër, në YouTube e ki Rafidit thonë la'natullahi ala zaniya. Mallkimi i Allahut qoft mbi zinaqarën. E kanë për qëllim Aisha, Zoti na rujt. Ky njeri i cili thotë qështu për gruën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka çfarë foto dhe çfarë pamje i del këtij për pejgamberin? Nëse ai një gruje e cila ka çu jetë ma së shumti me ta, e ka çka lavire Zoti na rujt. Andaj vëllezër, mosrenditja e hakëve qysh i ka rendit Zoti e ban njeriun me dal prej prej ndarjeve të barabarta të drejtave të tjera. Andaj mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vin hulefat, pastaj vin familja e tij, alayhi salatu wasalam, vin gratë e tina. Pastaj vjen haki i sahabeve të tjerë. Pastaj vjen haki i tabiinëve. Pastaj haki i tabi tabiinëve. Pastaj vin dijetarët e dalluar. Dijetarët e dalluar, si Imam Abu Hanife, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmedi. Patjetër me jau dit hakin. S'jau dite, ti humb. Ti humb, nuk humbin ata. Se ti nëse nuk i njef këta, qysh ki me njof zotin tanë? Qysh ki me njof kush ka përparësi para kujna? Andaj vëllezër, në fenë e zotit Xhelle Xhelaluhu, nuk ka barazim të hakeve. Nuk ka barazim të hakeve. Duhesh me ia dhon gjithë kujna hakin e vet. Pastaj këtë kanë thonë dijetarët, pastaj haki të gjithë dijetarëve të cilët kanë ardh pas katër imamave të mdhej. Pas katër imamave të të, të mdhej. Pastaj pastaj haki i hulefave të drejtë nga grumbulli i mbretërve të shumë të muslimanëve. Apo, shumë e ki periudhën e hulefave katër, pastaj vjen periudha e familjes Muavijës, Ai ka bo disa vepra të liga. Një prej tyre se një guvernator i tij e ka vra kan. E ka vra djalin e Aliut radhiyallahu anhu. Dhe e ka bo hallall Medinën me plaçkit e kështu me radhë. Kur e kanë vet Imam Ahmedin, shiko vllezër, kjo drejtësia. Mos me ia dhon një hak çka s'e meriton. I kanë thënë çka thu ti për Jezidin? Ka vra sahabe, ka vra të përgëzum me xhenet, guvernatori i tij. E kështu me radhë. E pse nuk e shajna? Pse nuk e shajna? Sepse është djali sahabës, Muawije, Jezid ibn Muawije, djali Muawije. Pse nuk e shajna për arsye tjetër? Se një hadith Pejgamberi alejhi selam, ka thonë, ushtria e parë çka e çliron, apo Stambollin e sotshëm, edhe Kustantinie, ka thanë, ia fal Allahu. Ushtria e parë që ka hi n'Kostantinopol është, ushtria e Jezidit. Ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, Ahmedi e kishte për qëllim, se ndoshta Allahu ia fal. Andaj na nuk e shajna. Ama me dasht, për të të veprave, jo. A ka mundësi na sot mi thonë kështu dikujna vllezër? Me dasht, s'e dojna shumë. Ama nuk e shajna. Ka mundësi. Dikush e shef këta kontradiktore. Nuk është kontradiktore. Andaj vllezër, haket duhet me i nda, qysh i ka nda Allahu tebareke ve teala. Pastaj haket e atyre që kanë luftu n'rrugë të Allahut xhel-le xhelaluhu. Kanë dhan shpirtat e tyre, kanë dhan pasuritë e tyre. Duhet me ia dhon se ata kanë kontribu që ti sot falesh. Për shembull ti me thonë, që ai e ka ndërtu qëkët xhami, asnjë hak s'e ka. Kurgjo s'ka bo. Pes, apo, pesëqind vite, këtu adhorohet zoti. A duhet me ia dit hakin? Duhet me ia dit. Qysh është haki? Allahu e faltë. Allahu e shpërbleftë. E kështu me radhë. Andaj, vllezër prej veçorive të fesë së Zotit xhel-le xhelaluhu, është ndarja e hakeve. Andaj, pastaj dijetarët kanë përmend haku i prindërve. familje, mos me përzi babën dhe nanën me të tjerët, mos me përzi vllaun me babën, mos me përzi grujen me babën. E kështu me radhë këto janë haket që i ka nda Zoti jonë tebareke ve teala. Haku i shërbtorit, haku i robit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porosit disa sahabe që me shërbtorin të jenë shumë të drejtë, derisa i ka porosit n'disa hadithe m'u vesh njëjtë. Apo, sikur Ebu Hudhejfe. Ebu Hudhejfe, është vesh me robin e vet një par tesha. Q'ia ka ble atij. E kur i kanë thonë, pse, pse p'i vesh tesha të njëjtë? Ka thonë, sepse Pejgamberi selam, ka thonë, jepjauni të drejtën, apo, robve të juve. Robve të juve. Gjithashtu dijetarët kanë përmen se Zoti jonë xhele xhelaluhu kërkon prej neve që t'i japna çdo sendit hakin. Namazi e ka hakun e vet. Cili është haku i namazit? M'u koncentru aty, m'u përqendru aty, me dit se je tu fol me Zotin tanë xhele xhelaluhu, e çka ka thonë Pejgamberi, alejhi salatu ve selam, mos ta ngritë njani shikimin përpjetë, se ja merr Allahu shikimin. Pse vllezër? Se është hak me ul kryen. Pejgamberi selam në hadith që ka nxjerrë Imam Buhariu, ka thënë alejhi salatu ve selam, mos ta ngritë njani shikimin duke u fal. Pse? Kam frikë se Allahu ja merr shikimin. Pse ja merr shikimin? Ç'a boni? Je n'namaz dhe çon kryen përpjetë. Se hak i namazit është me ul kokën. E kur ta ngrit, e shkel hakin. E shkel hakin. Prindi kur e thirr fmiun dhe i thot ulu këtu. Dhe ngom dëgjom mua me vëmendje. Nëse ai fillon edhe ban nuk e kqyr djathas majtas, Çka ndodh? Shkopi. A, a ndodh shkopi? Shkopi vllezër, pse? Se i thu dëgjom, Zoti jonë xhelaluhu, kur hysh n'namaz me mu, ulu, për, që, për, përqendrohu, ki frikën prej meje, e kështu me radhë. Andaj çdo send e ka hakin e vet, haku i kojshisë, fqinjit, ka thonë Pejgamberi selam, aq shumë ka fol Xhibrili për hakun e komshiut, derisa kom mendu se trashëgon. Kjo shumë e madhe vllezër. Aq shumë ka, më ka fol Xhibrili për hakun e komshiut, fqinjit, atë që e ki afër, alel xhenb, afër, ngjit. Ka thonë, derisa kom mendu se mos po trashëgon. Ça domethonë trashëgon vllezër? Ti vdes, ai merr hisen nga pasuria. Qysh merr baba, vllau, djali, gruja, kështu me radhë. Domethonë, e aq afër e ka pru, Zoti jonë tebareke, Ve Teala. Andaj vëllezër, prej drejtësisë së Zotit xhele xhelaluhu dhe veçorisë së qytetërimit islam, shembuj vëllezër ka shumë. Dhe na e përmendëm se këtu nuk i kemi për qëllim apo istiksa, m'i shku në skaj e skaj. S'kemi mundësi. Por me e përmend si vlerë, si titull i islamit e që na pastaj në ta të punojna. Pastaj, Adhimi Rrum, der te më i madhi i romakëve. Muhamedi selam, njeri më i madh i tokës, i shkruan Hiraklit dhe i thot deri tek më i madhi i romakëve. Dhe me mentalitetet e plotëve a dasht me shkrujt min Hirakl ila Sagiri Rrum. Më, më i vogli i romakve, pse? S'ban me i thanë atij i madh. Apo? Jo dhe dhe, a është i madhë, po i madh. Pastaj tha, eslim, teslem, jutike Allahu exhrake merretejn, pranoj islamin, shpoton ty, aty fiton ma shumë, ta jep Allahu dyfish, edhe për shkak të ndjekësve. Kjo është hak vllezër. Kjo hak e kështu me radhë. Andaj vëllezër, neve prej veçorive që i numërojmë në Islam është edhe veçoria e ndarjeve të të drejtave, mos mi shkel të drejtat që na i ka dhanë Allahu tebareke ve teala dhe i ka nda në librin e tina. Veçoria e 18 dhe me këtë përfundojmë ngase kemi premtu për ta shkurtu ligjëratën. Veçoria e 18 është vëllezër Enna el hadara hije el esbeku ila kulli ilmin vë ma'rifetin vë maslahatin. Qytetërimi islam vllezër, civilizimi islam, sistemi islam, është paraprirëse në histori dhe kontribuese e para në në çdo shkencë, në çdo dije dhe në çdo leverdi të njerëzve. Apo, me emën kjo, veçoria 18. Feja e Zotit xhel-le xhelaluhu, muslimanët kanë kontribu më së shumti, madje edhe për këtë teknologji të stërpërparume, të cilat e gëzojnë sot njerëzit, janë kontribues kush, muslimanët, vllezër. Kanë kontribu me të madhe, janë qorru tu lexue, janë qorru tu hulumtue, janë verbue duke shkrujt e duke e, e, e ba hulumtimet përpikta për t'i shërbye njerëzimit. Paramendo vllezër, do t'i kisha përmend veç pak shembuj, pak shembuj. Një numër i madh i shkencave vllezër i kanë sjellë muslimanët. I kanë sjellë muslimanët. Si shkencat edhe të cilat quhen shkenca e, të prekshme, që s'kanë të bojnë bo, me botën abstrakte. Si, si kimia, si fizika, si biologjia. Kush ka kontribu vllezër? Kanë kontribu muslimanët. me të madhe kanë kontribu muslimanët me i zhvillu këto shkenca sot i kanë marrë ata të gatshme a ka ndonjë shkencë sot që ka tolerancë me mohue parimet themelore të kaluarës kurrë a ka mundësi sot medicina me thanë nuk na intereson çka ka thanë Ibn Sina me gjithë kritika që i kanë muslimanët për Ibn Sinën ai është përkatës në islam dhe ka shkujt libra për musliman A ka mundësi sot një doktor me thonë, që unë jam doktor, dhe na doktor që tash kena dalë doktor, nuk na intereson çka ka thonë Ibn Sina. A ça i thonë të tjerët, ti rastësisht je doktor. Se s'ki mundësi ti mi lidhë senet, gjitha titujt dhe gjitha a, doktoraturat kryhen mbi çka, mbi elementet, premisat çka i ka vendosë, Ibn Sina. i ka zbërthye e kështu me radhë. Andaj vëllezër, muslimanët kanë kontribu për çdo shkencë, kanë kontribu për çdo dije. Shiko Imam Buhariu. Imam Buhariu vëllezër. Derisa dijetarë kanë thon hadha sihr. Ishaq ibn Rahawaja ja ka çu në, ja ka çu një guvernatorit të muslimanëve, ja ka çu librin e Imam Buhariut Tarihu ar-Rijal. Historia e transmetuesve. Dhe normal, mbretërit s'kan marrë vesh shumë në dije. S'kan marrë vesh shumë në dije. Dhe ka thon, a, a do me lexu diçka? Ka thon çka? Nga një libër i nxënësit. Imam Buhari, dhe ka fillu me lexu diçka. I ka thon ai s'po marr vesh shumë. Ka me marrë vesh, nuk mirret me këtë punë. Çka i ka thonë Ishaq ibn Rahawayja? Ka thonë hadha huwa sihr. Që ky libër është sihr. Po kuptimi është mrekulli e Imam Buhariut. Si e ka shkrujt këta? E çka ka shkrujt këta vëllezër? Çka ka shkruajt ta? Çdo transmetuesit ka ka hi e ka ka dal krejt historinë. Kjo o bollok i madh vëllezër, që qetu me më angazhu për qeta njerëz, me thonë, hajde tash, prej se kanë lindë, kanë e kanë taku, me kanë kanë nejtë, sa janë drejtë, kush mund me bo qeta vëllezër, veç qeta njerëz xhamisë qetu, prej juve ja merr mendja me bo qeta. Ai vëllezër, jo, tre gjenerata, tre gjenerata të muslimanëve, Ai i ka studiu çdo njëri që ka transmetu hadith, me kanë ka hi, me kanë ka dalë. Ku ka shku, ka ka ardhë. E kështu me radhë. A është herë që kjo? A është kontribut i madh? Është kontribut i madh. Një hadith e kanë rujt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me precizitetin ma të madh. Për shembull, ka pas raste, hadithi prej përjashta është tamam. Qysh është tamam? Transmeton i besueshmi prej të besueshmit prej të besueshmit deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo mirëpo këta njerëz e kanë shpik një lanë tjetër e cila quhet tedlis. Mashtrim. Qysh i vjen mashtrim vëllazër? Për shembull mashtrim është një hoxhë transmetues thot an fulan. Shembull me thon dikush nga filani. Kjo vëllezër, a është Bartje e lajmit, qind për qind apo jo? Që kur thom unë ty, nga Abdullahi. Ka mundësi, unë nuk e kam dëgju nga Abdullahi. Ka mundësi e kom dëgju unë nga një tjetër, apo, për shembull nga Hasani, dhe ai më ka kallzu çka ka thonë Abdullahi. Por unë, për ta rrëzu Hasanin, thom nga Abdullahi. Se njerëzit i besojnë Abdullahit, nuk i besojnë Hasanit. Kanë hi e kanë stërhollu, e ky kur ka thonë an. A ka mundësi direkt apo me ndërmjetës? Pastaj ka nda një kaptinë. Kujt i pranohet me nga dhe kujt nuk i pranohet? Apo? Dhe i ka nda. Kanë thanë disa njerëz. Patjetër për me ja pranu lajmin është me thanë e kam dëgjuar. Ha? E kam dëgjuar. E pse? Se nuk e di ndoshta kanë hy edhe tre veta. Dhe vllezër kjo është e madhe. Kjo është shkencë e madhe, ti me e ditë se qiky lajm, qysh ka hy. Sot vllezër na këtë shkencën e matë doptit. Apo, nanë, jo an an, na një varg të an anit e kena. Nga filani, nga filani, nga filani, njëqind përqind qështu ka thanë. O Allah, këtu janë një grumbull i njerëzve të panjohur, një grumbull i rrenacakëve. Qysh ndërton dispozitë mbi njeriun? An, an, an, apo? Përse njerëzit ka besu kështu, an, nga kush? Kush është, a ki dëgju me veshët e tu? Andaj ka thanë, patjetër me thanë, semitu, ahbarani, më ka, më ka lajmëru mue, mu më ka kallzu, e tani, tani e shikojna, prapë e shikojna, nuk, nuk, nuk jet me, me kaq, a është ky kontribut i madh, a nuk është kontribut i madh i imam Shafiiut, që ka vendosë rregulla vllezër, se kur është një lajm i përgjithshëm, dhe një lajm i veçantë, nuk ban mu ngut mi përplasë. Ky lajm i përgjithshëm mbetet në përgjithësimin e tij dhe ky lajm i veçantë na e sqaron çka ka pas për qëllim. Apo? Shembull Zoti jonë Xhele Xhelaluhu ka thanë, ekimu salate, falni namazin. E di se në gjuhën arabe, namaz, ka disa kuptime, lutje, shkrirje, apo, a i thonë shkrirje? Me shkri alltani, i thonë sal, me shkri alltani. Andaj kanë thënë disa dijetarë pi sufive të tyre, kanë thënë mu fal domethënë mi shkri t'këqijat. Do kanë thënë veç mi çu durt. E kush na e ka dhënë neve çka është për qëllim? Ka nxjerr Imam Shafiu shkencë, e cila ta detalizon ti dhe ta precizon cila është për qëllim. Cila është për qëllim? Vjen me të veçantë e kështu me radhë. Andaj vllezër, muslimanët kanë kontribu shumë në ndërtimin e shkencave, në ndërtimin e njohurive, edhe ato abstrakte, edhe ato shkencore. Andaj vllezër duhet neve që t'jau dimë hakin muslimanëve të cilët kanë kontribu në këta, dhe ta dimë se ketë kjo çka gëzohet sot prej të mirave, nuk janë qashtu qysh thojnë ata të cilët sot e zotnojnë normal këtë teknologji të madhe, se muslimant janë të prapambetur. Ndërsa shkencën e kanë të zhvilluar mbi, mbi parimet themelore të cilat i kanë vendosë muslimanët. Vllezër, kjo është shumë me rëndësi. Kjo është shumë me rëndësi se këtu ka për gënjeshtrim. A dhe sa historia, sa, iso, sa në librat e historisë, gjen ti, aty, dallavera, apo? I gjen se muslimant i paraqesin, kanë ardhë pi shkretëtirave atje, nuk dinë kurgjo. S'dinë këta me, me u harmonizu me qytetërime, nuk është e vërtetë, vllezër. Musliman gjithmonë kanë ditë me u harmonizu me qytetërimet, kanë qenë njerëz të ngritur, njerëz të shkencës dhe studimit dhe leximit, dhe nuk ja u kanë hangër hakin njerëzve. Nuk ja, hak, nuk ja u kanë hangër dhe nuk ja u kanë shkel hakin njerëzve. Gjithashtu, kanë përmend dijetarët se ajo prej të cilës kanë kontribue muslimanët, është edhe ajo e cila quhet shkenca e filozofisë, e pastaj mbi këtë shkencë pastaj janë ndërtuar edhe shumë prej prej shkencave të tjera dhe me këta neve do ta përfundojmë me lejnë e Zotit Xhele Xhelaluhu ndërsa në ligjëratat e ardhme do të përmendim disa prej veçorive të cilat na ka ngelë që të plotësohet pasqyra e ajo fotografia e qartë se sa është një fe e madhe e Zotit Tonë Xhele Xhelaluhu të cilës i kanë shërbye njerëz të mëdhoj nëse neve këta i mormi model ngritemi Nëse pavarësohemi dhe nuk ja u dimë hakin, atëherë ngelemi, ngelemi pas dhe ngelemi në në në vendet ku nuk na takon neve si musliman me qenë aty e lusmi Zotin tonë xhele xhelaluhu që Allahu tebareke ve teala t'na mundëson që ta manifestojna fejen ashtu siç don ai, ta kuptojna fejen e Zotit xhele xhelaluhu në mënyrë të pastër që e ka zbrit Zoti jonë xhele xhelaluhu, ta kuptojna hadithin e pejgamberit